Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İtikat konularından Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bahsine devam ediyoruz. Ve kezalike kelamu teala vahidun basitun. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı da vahid tektir ve basittir. Mürekkep değildir. Bazı şeylerin birikimiyle, birleşmesiyle meydana gelmiş değildir, basittir. Basit kelimesinin manası lügatta tek cüz demek oluyor. Burada mürekkebin karşıtı, mürekkep olmayan, hiçbir cihetten mürekkep değildir. Ve Teala mütekellimun bihazel kelam, milvahid. vahid. Cenab-ı Hak şu tek kelamı ile mütekellimdir. Tekellüm eder. Minel ezeli ile ebed. Ezelden ebede kadar kelamı ezelisi, ezelden ebede kadar vakı olan kelamı tek bir kelam ile hasıl olur. Fein emren şayet o kelam emir olarak zuretmişse Fenaşim min hunakir. O da bu tek bir kelamdan zuhur ediyor. Ve innehyen şayet neyi yasaklama ise o da fenaşin ezan min hunakir. Aynı yerden kaynaklanıyor. Ve in ilamen şayet ilan bildirmek ise mehuzun ezan min hunakir. Oradan almıştır. Ve istilamen haber vermek ise fe min hunakir. Yine oradandır. Ve in temenniyen temenni ise fe müstefadeden min hunakir. O tek bir kelamdan alınmıştır. En terecciyen ummak ise fe min hunakir ezan yine oradan olmuştur. Bu saydığı şeyler yani emir, nehi olması, ilam, istilam olması, temenni ve tereddüt olması kelamın nevileri bakımındandır. Yani ilim erbabının anlayacağı şekilde mesele anlatıyor. E, Cemül kütübül münezzeleti ve suhufül murseleti Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu bütün kitaplar ve bütün sayfeler varakatun min zalikel kelamil basit tek olan o basit olan kelamının sayfalarındandır. Kelamından sayfalardır aynı kelamın nüshalarıdır. Fein tevraten fehye müntesihatun minhu. Şayet Tevrat ise, Tevrat olarak zuhur etmişse o da aynı kelamdan nüsha alınmıştır. Fein incilen femhunake ahizun. İncil ise şayet o da oradan alınmıştır. Suverül elfaz Evet. Yani fein fein incilen femin hunake ahizu suverül elfaz. Lafızların suretleri o tek kelamdan alınmıştır. Ve in zeburen şer zebursa femin hunake mesturun aynı yerden alınarak satırlar yazmıştır. Ve in Kur'anen şer Kur'an'daki son kitap Kur'an'dır. Fe münezzelün min hunake o tek kelamdan basit olan kelamdan indirilmiştir. Alınıp indirilmiştir. Şiir li kelami mevlana el ilahu vahid. İlahımız olan Mevlamızın kelamı tektir, vahittir. Hakkan. Gerçekten tektir. Lakin fil nüzulü taatüden sakın. Fakat inişte taatüdü var. Bize gelişte insanlara hitap etmekte değişik cihetlerle, değişik şekilde görünüyor. Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Diğerleri İbranice, Süryanice idi herhalde. Dolayısıyla zuhur da farklı gibi görürse bile alınan yer aynıdır. Cenab-ı Hakk'ın tek kelamından zuhur ediyor. dolayısıyla kelam sıfatını da böyle anlamak lazım. Farklı farklı görünse de kısa olarak cennetten haber olarak, cehennemde haber olarak, geçmişten haber olarak verilse de hepsi Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamına tabi eder. Kelamın, tek kelamın açılımıdır. Kezalike fiilü teala vahidun. Cenab-ı Hakk'ın fiili de tektir. Fiil sıfatı, tek sıfatı. Ve cemül mesnuat, tüm yaratılan, yapılan şeyler mevcudetün bihazel fiilil vahid. Tek fiille mevcuttur. Mevla'nın ol demesiyle her şey meydana gelmiştir. Kavlu Teala Estağfirullah. Ve ma emruna illa vahadetun telemhim bil basar. Ma emruna bizim işimiz değildir. İlla ancak vahadetun tek bir şeydir. Emrimiz tek bir emirdir. Kelemhim bil basar. Göz açıp kapası, kapaması gibi çok çabuk, çok anlık bir iştir. O anda her şey olabilir. Bu ayet-i işaretin ilaha hazel mana bu mana etmiş Vel ihya diriltmesi ve imatetü öldürmesi merbutani bihazel fiili. Şu fiile bağlıdır. Öldürmek de diriltmek de Cenab-ı Hakk'ın fiil sıfatına dönür. El ilamu elem vermek ve inamu nimet vermek menutani eyzen bihazel fiili. Onlar da aynı şekilde bu fiile bağlıdır. Döner. Kezalikel icadu icat etmesi, bir şeyi var etmesi ve idamu yok etmesi de naşietani min hazel fiili şu fiilden ortaya çıkar. Ve la yesbutu ta'butu ta'lukat fi fiili teala ezen. Cenab-ı Hakk'ın fiilinde aynı şekilde taaddüt ispat edilmez. Fiil tektir, mefuller, mesnuat çoktur. Eşyanın tekessürü, kesreti sürekli artıyor ama Cenab-ı Hakk'ın fiili tek fiildir. Belil mahlukatul madiyetu, geçmiş mahlukat, el atiyetu, gelecek olan mahlukat, mevcudetun fi evkatihel mahsusati, hususi vakitlerinde mevcut oluyorlar bi vücudiha hem de özel varlıklarla, özel hissi var olmalarıyla birlikte var oluyorlar. Fi taallukin vaidin tek bir alakayla. Cenab-ı Hakk'ın fiil sıfatının tek bir alakasıyla bütün mahlukat, geçmiş mahlukat, şu andaki mevcut eşya ve sonradan zuhur edecek olan bütün mahlukat tek bir fiil sıfatıyla vücuda geliyor. Hem de vücuda geldiği zamanda özel mevcut olma vasıflarıyla. O kadar teferruatlı şekilde Cenab-ı Hak hem biliyor hem yaratıyor ilmiyle yaratması, kudretli bütün sıfatları mükemmel bir şekilde ahenkli. Hazret taalluku ezan meçhul keyfiyet. İşte Cenab-ı kudret e, fiil sıfatının eşyaya taalluku da keyfiyeti bilinmez. Ve madumul misliyeti misli yoktur. Gene fiili Teala bakın fiil sıfatının kendisi de aynı şekilde keyfiyeti bilmez. Fiil sıfatının taalluku da eşyayı medene getirmesi de, varatması da de, rızıklandırması, ölümle de meçhul keyfiyettir. Fenü la sebil ilel münezzehi anil keyfi. Keyfiyetten münezzeh olan zata ulaşmaya yol yoktur. Lil mükeyyefi bil keyfiyeti. Keyfiyetle keyfiyetlenmiş olan şahısların, eşyanın, alemin. alem keyfiyetle keyfiyetlenmiştir, şekillenmiş. asıklar altında, keyfiyetler altında meydana gelmiştir. Keyfiyetlilerle kayıtlı, kayıtlı olan alemin, keyfiyetten münezzeh olan zata, onun fiillerine, sıfatlarına ulaşması imkanı yoktur. La yahmulu atayahu illa matayahu. Onun bahşişleri ancak onun kervanı taşıyabilir. Onun nimetleri ni ancak onun kervanı taşır. Bizim aklımız, mantığımız bunu almaz. Ne diyeceğiz? Amenna. Kabul ettik, iman ettik. Ve Velemma lem yettaliyel eş'ariyyu. Burada şimdi eş'ari ile maturidi mezhebi arasındaki ufak bir farka değiniyorum İmam biliyorsunuz Eşari ve Maturidi ehl Sünnet'in iki imamı. Ehl-i Sünnet Efendimiz Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram'ın inandığı şekilde inanmak demektir. Daha sonra zuhur bidat fırkalarının karıştırmasına cevap vermek için Ehl-i Sünnet uleması son derece gayret ettiler. Bilhassa İmam Maturidi ve İmam Eşari hususta çok düzenli bir çalışma yaptıkları için Ehl-i Sünnet'in imamları olarak bilinirler. Ama Eşari mezhebinin Maturidi'den tabii ki birkaç farkı vardır. Lema lem yattaliyen eş'ari ala hakikati fiilil hakkı celle sultanu. İmam Eş'ari Cenab-ı Hakk'ın fiilinin hakikatına tam muttali olamayınca Gale şöyle demiştir, hükmetmiştir. Bir hudusi tekvin, tekvinin hadis olduğu, yani tekvin hadistir. Yani eşyanın değişik hallerde ortaya çıkışı bakarak tekvin icat manasının hudusuna, hadis olduğuna gitmiştir. Hudusu efali Teala Cenab-ı Hakk'ın fiillerin hadis olduğuna gitmiştir lem yedri bilememiştir. En hazihil hadisat şu hadiseler, şu hudus olan, hadis olan eşya eseru fiili taratına baktın. Fiilinin eseridir. El ezeli, ezeli fiilinin eseridir. La nefsi efalihi. Cenab-ı Hakk'ın fiilinin kendisi değildir. Arada fark var. Fiille meful farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın fiiliyle, fiilinin açılımıyla fiilden meydana gelen eşyanın zuhuru farklı şeylerdir fiil ezelidir ama esen zuhuru vakti geldiği zamandır. Ve hazel kabil bu kabildendir. Ma esbetehu bazı sofiyeti bazı sofilerin bazı vahdedi vücut erbabının dediği şeyler de buna benziyor. O nedendir? O şey min tecellil efal. Tecelli efal fiillerin açılımı meselesinde sofilerin bazısı iş karıştırıyorlar. Halbuki şöyle ki lem yara fi zalkel mevtin fi mir'ati efalil mümkünat mümkünat aynasında eşyanın zuhur yerlerinde görmüyorlar Gayra fiilil fail. Fail hakiki. Hakiki fail Mevla Hazretleri'nin Celle Sultanu saltanatı olan Mevlamızın hakiki fiillerinin hakiki fail olan Mevla Tanrı'nın fiilinden başka bir şey göremeyince yani kalp gözü açılıp manevi aşk aldasıyla kalp gözü açılıp eşyada zuhur eden eşyada Mevla Teala'nın fiilini müşahede eder hale gelince Baktı ki Mevla'nın fiili var orada. Orada başka bir şey göremedi. Ne dedi bu sefer? Burada dedi o zaman o eşya ile fiil aynıdır dedi. Karıştırdı. Sergi tecelli fil hakikati, tecelli asari fil hakkı subhanehu. Oradaki tecelli aslında Cenab-ı Hakk'ın fiilinin eserinin açılımıdır. La tecelli fiili teala. Cenab-ı Hakk'ın fiilinin tecellisi değil. Fiili tecelli etse zaten kainat bunu, onu kaplayamaz, e, taşıyamaz. Ve nefilü teala Zira Allah'ın fiili ellezi huve münezzehün anil misal ve keyf. Allah Teala'nın fiili de misal ve keyften münezzehtir. Aynı şekilde o fiili kadimi kadimdir ve kaim zatı itaat Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaimdir. Cenab-ı Hakk'ın fiili de fiil sıfatı da zatıyla kaimdir. Orası fiil sıfatının taalluku eseri açılıyor. Eserleri ortaya çıkıyor alemde zuhur ediyor. O alemde zuhur eden eşyada olan manevi oluşumu fark eden bir veli o oluşum oluşumla Cenab-ı Hakk'ın sıfatını karıştırırsa ne oluyor işte? Vahdet-i vücut erbabının düştüğü hataya düşmüş oluyor. İşte İmam Rabbani o durumları görmüş, anlamış ve beyan ediyor. Aradaki farkı itikadi yönden beyan ediliyor. Yine fiil Teala Cenab-ı Hakk'ın fiili de lez ve münezzeh anil misal ve keyf kadimu. Cenab-ı Hakk'ın fiili de münezzehtir misalden, keyfetten. Kadimdir. Kaim bizatihi Teala Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaimdir yukallehu et tekvinu. Cenab-ı Hakk'ın zaten kayma fiiline tekvin sıfatı deniyor. La tes'ahu merayel muhtesat. Şu alemdeki muhteşkan eşyanın zuhur aynaları Cenab-ı Hakk'ın fiilini taşıyamaz. La zuhura lehu fi mezahiril mümkinat. Mümkinat mazharlarında, mümkinat zuhur yerlerinde, aynalarında onun zuhuru olamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatının zuhuru bu alemde olmaz. Sıfatının taallukunun, zillerini diyoruz yani. Uzantılarının zuhuru vardır. Yani bizdeki görmek, bizdeki hayat, konuşmak gibi, icat gibi olaylar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, isim ve sıfatlarının, taalluklarının, nurlarının bize ulaşmasıyla oluyor. Açılımıyla, aksleriyle. Yoksa sıfatlar Cenab-ı Hak zatındadır. Zatındaki sıfat aleme inkişaf etse alem yok olur zaten. Alem onu kaldıramaz. Alem sıfatların akislerinin akislerin akisleriyle zuhura geliyor. Yani aynada güneşin görülmesi ne oluyor? Gözümüzü kamaştırıyor. Bizzat güneşe bakabilir misin? Bir iki dakika baksan gözün kör oluyor. Ama güneşi aynaya aktarıyorsun. Aynadan yavaş yavaş başka bir aynaya, başka bir aynaya derken biraz baksan da yine gözün kamaşıyor. Ama o aynadaki ışık güneşe baktığımız ışık gibi tam değil. Onun zilli gölgesi benzeri yani. İşte bizde Cenab-ı bakın sıfatlarının alemde zuhuru, sıfatlarının akislerinin zuhurudur. Fiillerinin akislerinin zuhurudur. Kendileri değil. Bu aradaki farkı anlayamayan vahdeti vücut erbabı sekir halinde olduğu için gerçekten o halde ise mazurdur. O halden çıkar inşallah. Değilse yanlıştır. itikadan muhaliftir. Tecellil efal ve sıfat bidun tecelli zat gayr musavvirin. Indel fakir. Bu fakir İmam Rabbani'ye göre Cenab-ı Hakk'ın fiillerinin ve sıfatlarının zatı olmaksızın tecellisi düşünülemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ve sıfatları tecelli ediyorsa orada mutlaka zatı da mülahaza edilmesi lazım. Ve la infikake lil ef'ali ve sıfatı an hazreti zat asla. Zira Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ve sıfatları, isimleri zatından asla ayrılmaz. Ki hatta yutasavvara tecelliyen biduni tecelli zat. Onların zat olmaksızın tecellisi düşünmüş olsun olmaz. Yani tecelli varsa orada zatın zatla beraber olan sıfatın, zatla beraber olan fiilin tecellisi vardır. Dolayısıyla alem zatı taşıyamadığı gibi zatın sıfatlarını da taşıyamaz. Alem zatın sıfatlarının akislerini, tekmin sıfatının zillerinin zillerini taşıyoruz. İşte o tekmin sıfatının rızıklandırma, öldürme, diriltme, imat, ihya gibi dallara ayrılması alemde ne oluyor? Eşyanın zuhurunu meydana getiriyor. O zuhur Cenab-ı Hakk'ın ilmine, kudretine tam uygun olarak ortaya çıktığı için Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle olduğu için mükemmel bir şekilde de devam ediyor. Kendi kendine olsa zaten bir anlık yok biter, karışır. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları alemde hiçbir ayna onları göstermez. Bu inceliği anlayamayan vatedi vücut erbabı buraya karıştırıyorlar. Dolayısıyla burada da itikadımızın güzelliğini anlamış oluyoruz. İşte Eşari, İmam Eşari'nin de tekmil sıfatının eşya ile çok alakalanmasından dolayı eşya hadistir. Sürekli değişiklik oluyor. sürekli tebettülat mevcudat devam değişiyor. O değişiklik Cenab-ı Hakk'ın sıfatının aksileriyle oluyor. Bu değişikliği Cenab-ı Hakk'ın sıfatına nispet etmemek için tekvin sıfatının hariç bir sıfat saymamışlar. Algı öyle değil. Tekvin sıfatının kollarının akislerinin aksileriyle bu eşya devran ediyor. Dolayısıyla tekvin sıfatının Cenab-ı Hakk'ın zatıyla mevcuttur. Tekvin sıfatın taalluku fiil ispatının bir taallukuyla bütün eşya ezelden ebede kadar mevcut oluyor diyoruz. Bu işte Eşari değil e, Maturidi mezhebinin tekmil sıfatını var kabul etmesinin inceliği burada. Ve ma huve münfekkün an zat, zattan ayrılan şey, Teala ve tekrar Yüce olan zattan ayrılan şey, zilalül ef'al ve sıfat işte söyledi sıfatların ve fiillerin zilleridir, akisleridir. Yani güneşten bize gelen şey, güneşten akseden şeylerdir. Güneşin kendisi değil. Bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın öldürmesi, diriltmesi, büyütmesi nedir? O sıfatların akisleriyle ortaya gelen şeydir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın öldürme sıfatı bize gelmiyor. Diriltme sıfatı bize inmiyor. Yoksa Allah-u Teala'dan sıfat ayrılmaz. Fiil ayrılmaz. Onun zatıyla beraberdir. Ayrılan, akseden şey onun sıfatından akseden Tasarruf aks, o aksiler yokluğu varlığa çeviriyor. Ölüyü diriltiyor, körü gördürüyor. Kulağı işitmeyeni işittiriyor. Hayat sahip olmayana hayat veriyor. sana bakın isim ve sıfatların akisleri. Fekün tecelli zalikel münfek tecelli zilalil efal ve sıfat. İşte bu ayrılan tecelli isim ve sıfatların zillerinde olan tecellidir. La tecelli efal ve sıfat. Sıfat ve fiilleri kendi tecellileri değildir. Lakin la yudrikü fehmi külli ahadin hazel kemale, şu kemalat herkesin anlayışı, fehmi, idrak edemez. Zalike fadlullah, bu Allah'ın fazl-ı keremidir. Yüti men yaşa, bunu dilediğine verir. Vallahi zül fazl azizim azim. Cenab-ı çok büyük fazl-ı kerem sahibidir. Vel merci ile asıl kelam, asıl sözümüze dönelim. Ben bu deriz. İnnehu Teala la yahullu fi şeyin. Bir şeye hulletmez, girmez. Ve la yahullu fi şeyin. Hiçbir şey de ona giremez. Allahu Teala'ya hiçbir şey girmez. Allah'ta hiçbir şey girmez. Yani hululiye mezhebi yoktur. Hululiye itikadı zındıklıktır. Adam diyor bana Allah girdi içime girdi diyor. Allahu Teala hiçbir şeye girmez. Hiçbir şey Allahu Teala'ya zarf olamaz ki. Hiçbir şey de Allahu Teala girmez. Lakin o Teala muhayyitun bil eşya. Halbuki şöyle deriz. Allahu Teala bütün eşyayı muhittir, kuşatmıştır. Nasıl kuşatmış? Manevi bir ilmiyle, kudretiyle, sarf ile. Ve lehu subhanehu kurbun minha. Allahu Teala Hazretlerinin eşyaya bir kurbiyeti vardır, yakınlığı vardır. Ve ma'iyetun biha eşyayla beraberliği vardır. Ama veleset tilkel ihatatu vel kurbu vel ma'iye şu dediğimiz ihata, kuşatma, kurp, yakınlık ve ma'iyet beraberlik şeyleri, manaları değildir. Elleti nudrikuha bi efhamina el kasireti akıl, noksan, kısa olan aklımızla anladığımız, ilakatimiz şekildeki bir maiyet, bir kurbiyet, bir hata değildir. Sen ne yaptın? Arkadaşını kucakladın veya arkadaşına yakınsın veya onunla berabersin. Bu nedir? İkilik ifade eder. Sen kayıtlar içindesin, o da kayıtlar içindedir. İkilik. Bu mana Allah-u Teala hakkında düşünülemez. allah Teala vardır, yani hakiki mevcuttur, ondan gayrı her şey yoktur, yok hükmündedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kuşatması demek, yakınlığı demek, beraberlik demek manevi bir haldir. İlmiyle, kudretiyle, tasarrufiyle kuşatmıştır. Manen yakındır, manen beraber gideriz. فَاِنَّا لَا تَلِيكُ بِجَنَابِ كُسِّ Teala aklımızın anladığı şekildeki yakınlık, beraberlik, kuşatma manaları Cenab-ı Hakk'ın zatına layık değildir. Ve küllü şeyini yudrekü bil keşfi ve şuhud keşifle, müşahedeyle idrak edilen her şey ve teala münezzehun an zalike. Cenab-ı Hak o şeyden münezzehtir. Hani hangi şeyi aklında keşfinle bildiysen, gördüysen o Allahu Teala değildir. Ennü la nasibe lil mümkini min hakikati zati ve sıfati ve faali gayran cehli vel hayreti. Zira mümkünat olan şu mahlukatın Allah Teala'nın zatından, sıfatından, fiillerinden ancak cehalet ve hayretten başka bir nasip yoktur. Bildikçe hayret edersin, bildikçe cahil olduğunu anlarsın, bildikçe ne kadar ben cahilmişim dersin en sonunda dilin tutulur diyor. Men arakallah kelle lisanuhu. Kimi Allah bilirse lisanı tutulur. Dolayısıyla bunlar itikadımızı düzeltmek için lazım gelen belli lafızlardır, manalardır. Bunları bildik, inandık, kabul ettik. Hakikatını anlayamıyoruz. Hakikatini bu şekilde anlayamaz. Hakikatini anlamak için Cenab-ı Hakk'ın sana hakikat tarafından pencere açması lazım. Bu o başka bir şeydir. O tasavvufla alakalı mühim bir konudur. Onunla alakalı mektupları okursak oradan da bir fahsimiz olur inşallah. Yani onlar ruhla bilinen şeylerdir. Biz şimdi bedenle, gözümüzle, kulağımızla mümkünat dairesinde bilmeye mecbur olduğumuz itikat konularını öğreniyoruz. Bu olmadan, bu kanat, bu cihet olmadan Bundan sonra ameli salih işlemeden kişi veli olamaz zaten. Müslüman olamaz. Nerede kalsın belli olsun. Ve nefyuma evet. O zaman yenbel imanı bil gaybı. O halde madem ki Cenab-ı Hakk'ın fiilleri, sıfatları, zat hakkında tamamen cehalet ve halet içindeyiz. O halde gayba iman şarttır. Görmediğimiz halde Allahu Teala'ya zatına, sıfatlarına, fiillerine inandık. Ve nefyü ma yekûnü münkeşefen ve meşhuden kelimetillah. Keşfedilen, müşahede edilen şeyleri La, la ilahenin lasıyla yok, yok, yok. Allah'tan gayrı hiçbir şey yok, hiç şey yok diyerek hepsini nefretmek lazım. İşte tevhid, tevhidciyim diyenler ne haber? Hangi makamdasınız? Sıkıştığınız zaman sağa sola müracaat edenler, oradan medet bekleyenler kelime-i tevhidi nasıl anlamış? Evvela gönül sahasında Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları, fiilleri kadimdir sabittir, mevcuttur. Ondan gayrı her şey yoktur. Külü şeyin halikün ilavece. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Bu manayı anlayıp kalbe yerleştirmek lazım. Ondan sonra dünya işiyle meşgul olsan kalbindeki iman sabit olur. Eşya ile taallukun bu imana zarar vermez. Eyhat anka en yastadehu ehadun. Anka kuşunu yakalamak kişi için çok uzak. Nerede? Yani bir kişi onu yakalayabilirsin. Anka kuşu biliyorsunuz tasavvurda var ama vücutta yok. Feda anake ve kün minzake fi dati. Bunu yakalayacağım, elde edeceğim iddiasını bırak. O, o davadan vazgeç. Mevla'yı buldum, bildim, kavuştum iddiasını bırak diyor. Sen kendin gayretini gösterirsin. İtikat kitaplarının beğendiği şekilde, Kur'an'ın sünnetini açıkladığı şekilde ibadetine zikre devam edersin. Muhabbet, aşk, sevgi ile beraber Mevla Teala tarafından sana bir manevi hal gelirse Mevla sana kendini tanıtır. Bila keyif olarak kendini sana bildirir. O ayrı bir şey. Ve zaibanul istihla istigna alin. Şu istigna saray, sarayları, burçları çok yüce. İyâküm tama'a fil visal. Oraya ulaşmaktan, ulaşmayı arzu etmekten bile uzak dur. Ulaşamazsın. Yani Mevla'ya ulaşmak miracı maneviyle olur. Kahve kavsiyeni ebedna sırlarına ulaşmakla olur. Oraya ancak Efendimiz Aleyhisselam onu tam izleyen tabi olanların ruhu manevi cihetlere ulaşır. Cenab-ı Hak cümlemizi bu kemalatlardan gerçekten haberdar etsin. İtikadımızı muhafaza etsin. Velhamdülillah.